Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah dukuh, buah iris ditunda pipiran bilik. Duka tarunduh, duka tariris jika naik mages harayangan balik. Daramang tapi sadayana mudah-mudahan Kodi Awana Ogediwalam Sinjan tendunga Sadayana ditambih-tambih kawilu Jengan Kaseatan Dhohir batin dunia Herata Amin Numawi niatan ngawal ressalam madua Malak Mandar Sadayana ditambih-tambih Kawilu Jengan Amin bioos upami salaamna sawwi Handaiwakos Malak Albi Sisi leweng di Panjuran Make Cahi bising tadi ayaukir Malbung salamna uang ajaran sakkriai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah Alhamdulillahi ahalan nikaha wa nadhaba ilaih wa harrama sibah wa wa'ada alaih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن تبعه باحسان الى يوم القيامه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم أما بعد فيا أيها الحذرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله hidayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun Nabiul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin wa qila bil hadis qala nabiy sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa qila kisair wahfa qal ahli wal auladi anfiq pada kamu muhatamu itu kehartos iya nya cek bu kehartos tuh nyada beda colohokna tinggalyong kartos yus muan mualwakos jeng grasa pojo anakskab hakna na ka rejengmurro wajibken hukum panggeluluhum kalebu kajcembaan manahwuji nuutamidina waji utaminadina wengi diraraga niat Insya Allah saddayanai nukah hiji urang niatan Sadayana sejak tholabul ilmi nuka doa urang niatan Sadayana sejak silatorahhmi urang sangkaken kan maha suci Allah robul ijati Alhamdulillah di Kokudrot irodat mantena nga langkungan tasakuran walima tununikah Sohibul Hajat sakkalabarga Dina wong Inu ayuna, Allah aja wajala ngempelken urang sadaya, nepangken urang saddayana, étant mudah-mudahan singjan tendndunga kempel nak tepang na wongu auna muga Allah nepang gendeai muga Allah ngempel gendai isukandinadin tenan kiamah sadana ayadina rohmat Triho magviro Allah aja wajalamin Keta Harpan urang sadaya sabab kempel nu auna mualaminningingal waktutos auna paranto satengah 10 kirang langkung dapi kirang tenyadak ke jammu banter sedugi kasatengah 11 Insya Insya Allah mudah-mudahan tepang woni ayeuna kempel woni ayeuna muga Allah nepang kedai muga Allah ngempel kedai isukan Di dintenan kiamah Sadayana ayadina Rohmat Riho magfiroh Allah amin bagigidina kitab Azgi ditetelaken bahwa Jalmi bakal dikempel kedai dan bakal diriung Kendei ditepang Kendi di arah-arah Masar Nuki unggelna walba soal qadaril jalili wajam ina fima sarin pihil hola ikutah samu q jeng tikupur jepamastinaya Agung jeng dimahsyarmahlu kumpul sadadayana mudah-mudahan ku nga langkungan ausansholawat sarang salam mugia Allah nembungken berkah na sing karoing ketingali rahmatku Sadayana mugia Sadayanaku Allah ditambah-tambih kesehatan mugia Sadayanaku Allah ditambih-tambih kesalamatan mugiaku Allah saddayana dihasilkan sad pemaksa dan aya dina kegampilan kalianlayan mudah-mudahan Sadayana dipaarinan mau khusnulkhotimahku berkanahausan sholawat siap mo sholawatila Sadayana, Lumeh katingali ku abdi kang kuwi anu hadir saseueurna ibu-ibu bapak bapak narada sakedik. Supados berkah jeung rahmat Allah tara kasadayana pilih wengi ayeuna aya nu ibu-ibuna hadir bapak-bapana teu hadir aya. Aya. Pilih aya nu bapak-bapana hadir ibu-ibuna teu hadir aya. Apan kuring. Bojo mah ngiring. Ngalangkungan ausan shalawat mudah-mudahan barokah sareng rahmat Allah. nyarengan Kabri Sadayana Uutamina kasohibul hajat sakula warga Wabil Luus putrana anuparanntos nalaksanakenun akar bernegahan ngalengkungan ausan sholawat mudah-mudahan ku Allah subhanahu Wa ta'ala Sadayana, tikawit yuswa rizki kasab rumah tangga ilmu amal utamina iman Islam oke sadaya hajat anu saya munggu Allah muga Allah aja wajalla nambih nambih kabarokahan dunia akhirat kuberkana awasan solawat sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah وسلام الله على ياسين حبيب الله mangga sareng salatullah salamullah Duh Gusti Pangeran Abdi kunyebat nakang jeng Nabi pamugi maksad abdi abdi hasil sadaya nasami Salatullah, salamullah pasihan rizki nu barokah ibadah nu istiqomah sarang tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng ka Madinah ya Rabbi bil Balik maqasidana waghfir Gusti sempurna kenikmat ku salamet sarang barokah kajal minu nembe nikah di dunia dugi ke akhirat bisiril fatihah A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amda alaihim Wailil maghdubi alaihim Waladhalim rabbi Firlana amin Nudipi hormat kersana pengatur waktos Wargi Wargi pribados manaten parantosnan waktu wausados na nustos Nudipi hormat kesana ba kepala desa desa non tehaak Abantiasa mbatan hijihina Uuta namailana mudah-mudahan sadaya afarat pemerintah Nuaya dia soksana Te hadir Sadayana muga Allah nabih nabih paranjang ysana sehat salirana Kalayan Baro kahirrup sareng kahirufanana hasil maksadna aminya robbal wabil khusus hadrotil muqaramshohibul Fadilah Kersana fun Gu kang ajengan guru zimguringge sadaya para ulama para Kyai parajengan para Uustad oge Uustazah nusepuh noaanong muhadir nuhair Sadayana muga Allah aja wajalla, kearan jenak ditambih-tambih ku Allah paranjang Yuuswakna sehat Shana Barooka Hirup sarengngkahirufanana tambahh istiomahdina ibadahna tambahh manfaat elmuukna kal muga Allah maperinan kecukupan Dhohir batin Amin ogenudipi hormat Swahhipul Hajat Sakulawargi kesana Bapak Samin kali ibu Etin Lessti Quran langkungan tasaranwalilimatu ninika woni auna anjinak ngay yaken tasauran mudah-mudahan anjinnaku Allah dipapaarinan tambahtambih yuswakna bari sehat salirana tambah-tambih hasil sanes kanten maksabnakalayan ditabiken balaaina utamina putrana nufarantos dia akar tikaken kamari dinten salahasa, mudah-mudahan eta akan pernikahan nu awal nu akhir para di dunia nepi ke akhirat meraih rumah tangi anu sakinah mawadah warohmah diuh tambih barokah ku berkah nak solawat berjamaah solatul salamullah ala toha rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Tawassalna bi Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidilillah Bi ahlil badri Ya Allah Salatullah Salamullah rin jamaah pangosan ibu bapak sepumi waom sadaya hormatan sim going langkung tipayun Takup nu- wapi kaana Kakuanaguru dume wonguna Ab cali Dina tempat anu radapangluhurna paripangpayunayana Alhamdulillah isi nama izin Pansa kanggo Ab kaukusaaya Abdak enehnya tinggali kuca Ab jika budak tadi jika kolot jugakolot Abdi woni Auna cek ba kark Ibu juga kolot pedah ngary peting Aina jeng kolot mata kerupana juga kolot dabi lamun diantren Mahmun ngariung jembda tapi udah anggrek etang juga kolot memawi Abbri emot karena kasuran sapali katerangan umdurmakla walaang Dumankola tinggali ucapan anak tekenging ningaliunggucapna mudah-mudahan ngalangkungan doa sadaya utamina tiguru simkuring gerana kang ajengan kaliker sana pakkuwu Insyaallah woni Auna Abdi Unnu nga deresna Insyaallah ibu ba Nusaminggu Finkenana niatan nga dersa serangan dina wong Inu auna muga Allah mainken ke Abdi Sadayana drsan wonu Aina karena dersan ilmuuknu manfaat ayadina kegampilan kubirkana doa sasangan Hasbon Allah wairmal waqi Jibril Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Mugi Gusti nyukupan abdi tina sadaya kabutuh Mugi Gusti nulungan abdi Tina sadaya karipu sarang mogi Gusti nyukupan Tina sadaya kabutuh mogi Gusti nulungan Tina sadaya karipu sauyan mogi Gusti nyukupan Di sada kabuto moge guststi nolongan Ti sada amin ya robbal lka hiji niatan sadayanadina mana ti ayatmi dina wong Innu auna Saana sejak tolabul sing yakin ibu bapak Jami nuniat na dina mana sejak tolabul ilmi diserennganku ikhlas mana yakin nunyawur gena Siti Aihyah rodhiyallahu Anhha maninta ta alama ilman Gufirallahhu qobla Ayah tua sahajalmak nuniat dina mana na ikhlas karena Allah sejak ngalaksanakan tolabul ilmi maka memeh ngalegkah kedua sampeyan anak Allah bekal ngahampura karena sadaya dosa Ali ta'amin. jadi sing yakin cali kungi ayeuna kalepet ibadah rengkah urang kalepet ibadah nepi kenkaker ngaji renghapan di etang ibadah malah ker ngaji kecep matak di etang ibadah matak cekurrimpang rugi-rugi najjalmakmunker ngaji ayaah kira-kira Nauker ngaji mataker ngaji masok ngadadak ngeluk baring ngang Quan Kommo ges peting kia masuk nadadak loba sirem di sisi bariiper perem malakuobli masuk di sini Ran kia sugante kukup um mutir si horeng laanggir jeng laai sugante tungkul kerrmikir si horeng ada dir ngelai terus ayah nu ngelai acan sepakat sadayana Ayeuna waktu parantos tabu 10 langkung genep menit kira-kira ia ngaos merenah karena manah jamaah nyampe ke jam sabaraha waduh hebat ayah nyebut ke jam 2 sanggup nabi ke jam 2 mual carangkel moga Allah ngahampura karena ngabarohongna anu enak manga jiga sepeting kieu mah singkat padat melekat muga balik kabe sing marenang rahmat berkat diuruskeun ditambah deresan sing jadi deresan ilmu numan parat tapi di tidunya nepi ka atau siap sadayana markel buku tante pulpen cepil siap cepilna ceuk rek di atas Ighfir lana ya Allah Warhamna ya Allah Warzukna ya Allah Wahdina ya Allah Sarang Ighfir lana Ya Allah warhamna Ya Allah warzukna Ya Allah wahdina Apal sadayana Cobian ibu bapak ya Allah wungkul abdi nuti payuna ya. siap Ighfir lana warhamna warzuqna wahdina bagus ngarah adil cobian ibu bapak sadaya nuti payun abdi ya Allah wungkul mangga sing ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah dipunten punten Kang Kuwu nembe ge 83 persen aya keneh tujuhan di batur warhamna warjukna tanu tiung hidung ibu ting laliuk untung nu hidungna seurat sakitu ge alhamdulillah ka dia urang hartian ngarah tembus karena manah niatan ngadua Ibirlanna muga Gusti ngahampura karena dosa Abliadai dosa Ali dosa nudi haja nudi aku nu seu aku tatangga Kermoe pare ayam kurangrang macaokan eta pare tatangga nuker dipoe kira-kira nodosana haym na tanbo sing bener jawab na bu Ayuna kira-kira atas ngepel setengahpan jam salapan ayam tatangga naik karena terlasecektas di pepel kira-kira didieram endo pelebah tas ngepel setengahpan ayaam tattangga modal rawos tante tante kira-kira udah sana hayaam Ang hayaam did mata kurang rumah sakn hurang tejal manbo bolokot ku dosa Kalayan sok aya gening sahur murangkali kapungkur nujo alit nga rumah sakn hurang tesir dolim kana diri robbanya robbanana sarang dolam na angpussan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin minal Teraskan Sundaan Aduh Gusti Pangeran Abdi Dolim Pomi Gusti tengah tentang tangtos jantan jalmi Jadi bisa diambil kesimpulan orang teh sering dolim karena diri masing-masing Kh Maka nga langkungan duau nembek ia Allah lungsurken keabdi sadya panghampura guststi sabab lamun urang tia panghampura guststi bakal urang kalebet jalmaanu rugi na udzubilamin nuka 2 tadi Allah robnonhijiigbirna nuka 2 warhamna hartos na warhamna temga Allah mikanya ah kaabdi saddayya oong dipikanya wa sederhana urang make contoh sabab ngaji gespeting kimak ku udah lobat contoh dari loba sigajan tensaksi jaga didin tenan kiamah Sadayana menangrahhmat ridona Allah amin Ibu gaduh futra dua dikersaken anu dua Te budak telalaki dua nana hiji ngarananajang Rohman nuka duakur jengkuring ngaran saha make ujang atau muka dua ngarananajangku budak anu 2 kajen sandung sa Bapakpak mungkin aya beda nah ciri bedanajang Rohman mati leleti bager pinter jujursholeh datang tisa sekolah guawati Salin buatat kamadrasah di sekolah napinter di Marassana pinter Alhamdulil tapi etanukadu nu ngarang sahaha ujangtah bener gitu anukadu nu ngaranjang rohhimesya Allah tabaroka reksa sekolah di Gurah ger waikundung jeng Bapak datang tisa sekolah setengah dua baju perolog salahna paralogndungkah ngomong maneh ka Batur Mageststi tadi datang tisakola A maneh ka karena datang tuh Batur Mageststi Madrasah kal keluar bahasandung nah siapte Bangor Bangor teing ayaah bahasa kita kita Enjing etetadakrek minta duit 2000 diekkundung jeng Bapak naon sabab karunnyadi bebedakpanggor leros balik karena awak u rumahsa jadi Jalma Bangor nah de seorang na ya rumahsa orang jadi Jalma Bangor sekawawajiban di Allah nuku orang ditinggalkan pernah poi Jumaah kemacul terjumaah Ah, bener cuang aku kurangnya pernah pernah urangker panen tehor kira-kira etan nukitu bangor tante Ma kadanggat anu ayuna urang kalebet jalminbamor tapi Allah subhanahuwa ta'ala Insya Allah Rohmanrohim pelas asih mudah-mudahan saddayana aya dinakannya ahna Allah amin. pertos Nu tadi budak Bangor isuk reksa sekolah di berede duit 2000 naon sabab karunnyadak kasaha ke'an mudah-mudahan urangi ayadinaanya ah Allah amin ya robbal Nokatilu warjuna muga Allah nga rijzkian ke Abdiadaa pentakusadayanarijzkidohirijzki batin dunia sarang Rizkidohir tinggal ka dia nudi aot nudi dahar nudi anggo nudi tempatan kajen gedong sigrong eta kabeh Rikihohir Rizki batin mana cali kui ayeuna ngupingken pangosan itu hakekati Allah subhanahuwa Ta'ala Insya Allah kita Bubartina iyo pangosan Allah bakal nembongkan berkahjeng rahmatna Sadayana Muga Kuolo ditambih kesehatan Sadayana muga Kuala ditambih kesalamatan dihasilkan sadaya pamaksa dan ayah dina kegampilankalalayan Sadayana maut khusnullah khatimah amin ya robbal fokus kadio dinamian Riqihohir Nudiot Sadayana pihang serud Nudidahhar Sadayana pibauun dianggok Sadayana pibuuten nu dit tempatan kajeng gedong sigrong pi hancurun yakin sing kurang percaya Ale-ale sengit a-ale nikmat diot ku ibu sageus dirot di kaluwarkentina Palawangan payun cekurang Raja Des samamah pipis ayaah bahasa pipis di dia Abdireknaros kira-kira di cidici ngambul Ari pipis kakolota Kadak didicingka rammun kakolot naon ngaranlah bebas eta kinten-kinnten alek-ale dipipis keun dikomol ke sengitkeneh tahangser yakin berarti yakin nudi aot sadaya piang seren nudi dahar sadaya pibauun tinggal ka dia nangka sengit nangka nikmati nangka Raos dihar ke urang kal keluarkentina pelawangan pengker cekurang ja Desaing bahasate eh ayaah bahasa eh diinangka kira-kira hari eh kamu daftar kakolot kira-kira kakolot ti dia ngerana sinyal disangkaing semugara rasa karenaham tapinya buah-bu matalum suaranya <laughs> Allah yakin anu diar sadaya pibauun Nu dianggot sadaya pi butten acucu hargagana 2 juta acuuh hargagana 1 juta atau 500 dianggot teras kurang beki wetuta beki butut boro-boro bajuna numak bajuna gedah bener kapungkur mah urang teh pipi teh manino ayeuna mah pipi teh geus pe berarti urang teh geus kok kesimpulan urang tereh mah Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin eling eling dulur kabe ibadah ulah campole berang peting ulah weleh bisina kaburu bisina kaburu lanjut ayaah dicingka bahasa pae bakal urang pae osok emut karena maut Sakapung Da cirina habli sok muping masyarakat manuk cingku cuwi di sa sadpoknate sahnya kau payah emut karena salirira urang tante pasta tangga nu dur nate tilu tahun tului maut dilag lagi pantes. mantasrekros kau urang dia ayaah urang cinangka orang Cingamul Nu maut tuh pernah udur hela ayaah urang Cingamul anumat budak ngorah ayaah urang Cingamul anumat orok ci kira-kira jaba orok jaba budak ngorah jabat tegering helakmahot pantes tante nyebut untuk C tinggal yo nu panantes mah urang jallmahi ruohhok kanama tata nu pantes ek orok ek budak ngora rektering gelak Allah paras nang tosken ajal masing-masing Dina nalika maut nu panantes mah nalika maut nyanda iman malah te ayadayi kas samurnaan kanikmatan sauur Sayyi dina Alilikaromaallah wajah. tamamun nikmat al maut ma'al imani wal islam teu aya di kasampurnaan nalika urang dipaparinan maut nyandak iman Allah biha Allah biha Allah bihusnil khatimah Allah biha Allah biha Allah bihusnil khatimah cobi sarang Allah Allah biha Allah bihusnil khatimah Allah biha Allah biha bihusnil khatimah amin ya robbal itu usina doa teh luar biasa nu terakhirna Wahdina muga Gusti nuduhken karena jalan dipikari Doku Gusti kalian sadayana muga ka Allah di paparinan mod Husnul Khotimah cobi sawang Sulan Rising kompak Igfirlana Ya Allah warhamna Ya Allah warzukna. q ya Allahwahden Abdi Honguping suara ibu-ibu ibu-ibu mau yos tebih wiyosrada Aranggang suarana sokommpa bapak-bapak mausrada caket suana soklatik percaya gera-rek sauuran gua abli ibu-ibulen aduh araya cobian ibu sing kompak rek penten gua abdi cicing bapak-bapak ibu heula ti payun sing sareng ighfir lana ya Allah warhamna ya Allah warzuqna wahdina ya bagus benten 100 resepna kangku ibu-ibu teh kompak semarak semangat cobian bapak-bapak sanggup ngelawan ate sing kompak cicing ibu ulah mentuan sarang pa sing sarang iufir lana warham ya Allah aku bingungnya PakRT apal ayaah PRT naos paling cariRT oh, dia upami apal PRT hadiah nap50.000 diana kangku pilih PakRT Haprahrah naya pilih Rurah hilap Samami ta kakku kang pilih ap ondang Riang Rohimna Insya lanjut ngawitan orang kembali karena fi Allahdina surularrum orang ausken hela nurutan tadi panerssa kori muhapun ten Swan tenaradapoyo di tanggal hiji mulut nepi kaungi aunat acan liren gogorokan woni tadi mah Abdi ngaste di sadwata dugi kata busa 10 teras ngaos di jam 11 nah di sagala heran jadi dua tempat woni mawiwarosnya Ummawi suara narada untung panitiana wengi auna cerdas masih anak cair herang kekhaangkuring sabab cair herang makan la mutiis karena karena tikoro lemes jaba karena sora sok ngncringongko lamundina bensin mamur murah murni-murni poolpunwali gitu amin tenunutan leres orangrang awasken hela juang lakam ke ayaati seperti kompak nyebut Allah nanas kuring menit tiba bergega kali day ah azwajan litaskunu ilaiha jalan Allayah maknaha Allahu Raullah mubi aya nu terang karena pihar ayat nusal rasnawa Allah seorang Raulnalah Kirang langkung piharana bad dilagu kemin ayaatihi etadian antara tanda-tanda kekawasaan Allah subhanahu Wa ta'ala Anholaqalo parantos ngada melakum karanjen sadaya min anpusikum tina jenis diri aranjen sadaya aja bari sajodo sajo ada alus di dia sinyalna di ditu rada ti isin nya naon sabab napang nalo ngadamel di muka bumi ya sajodo sajodo hepa RT ga naon napanglong adamel di muka bumisa jodosa jodoayaasanes supaya orang tenang hirup di Alhamdul aya luhurta aya ayahar peta aya ayah susah eta aya ayaeta aya aya aya supaya urang tenang hirup di alam dunia ya bayangkan kurang sadaya Mu Allah ngadamel berang ke aya peting capek hirup Abli sok ningalikenwargitatanggi terkadang pribadi wayah magrib Batur mages dimarasjid baden ngiring berjamaahdak aya ke heta wayah magrib Baturges dimarasjid bad berjamaah mulang tikebontajallma manggul sulu manggul pacul jika namun Allah poting orang ampura maka nga ayaah bahasa didiciangkan ngaje dong kuringnya nurutan orangrang dio mata yakin Allah ngadamel di muka bumi ia sajodo sajodo teh ngarah tenang orang hirup di alam dunia mudah-mudahan ia ayat nunuju dibahas khusus ke putra sohibul hajat nu nembe di akan tikah gendinten salasa muga Allah maparinan ketenangan dohir batin dunia akhirat amin ngan punten bager ieu iya pengantena ayah di luar ayah oh mohon sing tenget bager mual hasil ketenangan hidup di rumah tangga tanpa dimodalan kuno dua rupa di antawisna hiji mawadah dua warohmah naun ai mawadah muncek Sunda nama mawadah tebogo Abdi rek kehidup duaan bogoh taralila sing percaya survei membuktikan ibu bapak waler sabab kurang rumah tangga tetos ayah nu 40 tahun ayah anu 45 tahun berarti salaki urang ges kolot pamajikan urang ges kolot dua nana parahi kolot jawabkurea banget auna barogoh keeh tante bogoeh ditukang nyeng tapidahras Panggersa kang kau Abdi rumah tangga dugi kadangangan auna kurang lebih 22 tahun putra nembe gaduh opat nupang ageng na pamagged nuka dua istri nuka tilu luka opat pamagged De 22 tahun Abdi rumah tangga ayeuna leres nudinanamian bogoh toste aya Nu aya yakin panna timulkatenangan modal nuka 2 warohmah naon aywaoh mahnya ah dudde karunya. berarti bisa disimpulkan kedua hidup Anjan rumah tangga lain rek mudak bogoh nah tapi udah kanya ah kadede karunya parat doh hirbat Insya Allah Allah bakal maparinan ketenangan amin jadi bisa disimpulkan hidup lain rek mudak bogoh sabab lamun rumah tangga mudak bogoh nalika bogoh teaya bakal dipirak timbul bahasa kolot popotongan unggal peng morbobogoes bogoh masa keng Abdial bojo nada sanes bogoerek bogoh bah lama anyar ditikahkan Masya Allah Abdi ningali ningali pinarapan pun bojok Masya Allah adamaniner nah Ayugus 22 tahun gadduh putra opat ditingali pinarapanai persis jika ceploka ampura aja disebut tiga ceplok dongma atau dikenyot ke mudadak opat adzanhana cocok hal sinyal mata lamun orang timbul rumah tangga silih piknya ah silih pika dede silih pikarunya doh jeng batin bakal tadi punah pit Insya Allah sakinah jeng aki-ak Waduh lain tadinya maksud Sakinah teh tenang dong herbat Inya Allah kurangdasok di bahasakira tak Sakins cilokji cirengji kayak bahasakolot kok bisa ngaran cena sales maka Ari Sales mate bahasa kirata saluran leho sedang macet. Aduh, ayo ku bisa kitunya. Hmm, Masya Allah. Cuangki. Ayo cuangki teh cari uang sambil jalan kaki. Bisa sakit mah. Ngan tadi kesauran kangku ayah bahasa rumah tangga. Jadi hidup kamari dinten salasa tos diakan tikahkan masuk karena areal rumah tangga berarti kesimpulan anak hidup kudu mikir air rumah teh bangunan air tangga teh taraje simpulna sing bisa nete taraje ninca cepet jeng lambat tak nah kumaha kinerja ura mata kewajiban ke megat lima rupa diantawis diantawisna hiji ngelmuan osok ibu di papatan ku pamegat urang kusalaki hurang parduwudhu rukun salat pembatalan salat praktek wudhu praktek salat-sok di papatan ku sanakitara Ibu terang pardu- wudhu aya genep hijini dua ngubahrar tilu ngubah panang obat musafsir lima ngomba sampai genap tar aritartipte ngalaken Anubastihul Manerikan Nubarpanhur etang ngatar. lamun dilan Cibun nganggoselpakka dua ngagolan Cn panjang etang ngaana tartib tartmahayun ngagolan Can panjang tuluselpak alus kira-kirana matagala kudutar Ibu terang parduwudu genep sahur salah kita sahur Kyai kira-kira orang terang praktek salat kira-kira tiba Paknata tigu lama mata yakin bapak-bapak urangtos dicuparkan sebagai pamagat sebagai kepala rumah tangga nyuparkan kewajiban ku para ulama ku para Kyaidangat auna-ulang doken ia Allah mudah-mudahan sadaya para ulamaia Allah mudah-mudahan sadaya para Kiai Nu hadir Nu hadir mugaku Allah ditarambi-tambih panjang Yuusuana sehat salran Amin ditih-tambih kebarokahan hirup jengngkahirrup anak dunia Raul akhiratnah amin ya robbal Subhanallahu Noka dua wajib ke bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga dibalik nuka hiji kewajiban ngilmuan nuka dua ngimahan Masya Allah kangku leras tadi sahur kangku dimana nikah tara ujug-ujug meli kapal abdi pisan kangku salapan tahun kurang lewi sabada akad nikah abdi jadi pilot nyempil di imah kolot bagusnya Allah Rabitabaro kalau mencekolat kurang tiga herang Raraja Desama nga hijjijeng mitoha tapi Alhamdulillah. Allah nyaur dina surah An-Nur wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukoro ayyuknihimullahu min fadlih wallahu wasiun alim yakin saur Allah iyakunu fukoro ayubnihimullah di mana dua hamba Allah pakir bakal dibengharkan ku Allah mudah-mudahan ia putra sahibul hajat nutos diakan tikakeun kamari dinten salasa muka ku Allah dipaparinan kabengharan hatekna kabengharan na barokah dunia akhirat akhiratna kuberkana solawat sarang kompak sadayana Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin mudah-mudahan jantan doa mudah-mudahan sadayana ku Allah dipaparinan kajembaran dohir batin dunia akhirat amin nukatilu hiji ngelmuan dua ngimahan nukatiluna makean mata lamun tiasa ma urang teh opat puluh dinten sakali teh kapa majikan urang kabojo urang ka istri urang mangmelikan baju osok eceu pangmesarkan baju opat puluh dinten sakali bilih teu mampu opat puluh dinten sakali tilu bulan sakali osok bising teu mampu tilu bulan sakali satahun sakali osok Alhamdulillah mata tinggal Pak anggowa nu dianggo singre leres anggowa Nu matajanten turuna Ridho sarang ber sodek wayah naapa wurukan bojo orang ulah nepikan kakak luar bojo orang nu di anggote kuang gungkul temak baju geok aya yang <laughs> mana kadek ditip Abdi sakapung maka ngajengan sok rada pusing karena otak ceng teh teh jalma teh ngaji osok berjamaah nadaekan ngaji Quran leukeun ngan eta ari kaluar eta awewe make kutan we eta make baju <laughs> Udah sing nini nini ge kang anger dorakan empok mah sok leuheun keneh parawan Heuh dora ka ongkoh ngeunah henteu nya Kang Eh ngaprek euy di tempat-tempat juga karet pandring <laughs> Ampura cek ibumboklahnge nyatu Abi ingets dion ngawur lauk Balite kalemur ngahajaketa aya dua istri kesis siaran anu eta dua istri kesis siaran tema rake kuang ngumpul tem make bajuan kuriing tehrah akhirnya jauh ket <laughs> eta 40 dinten sakkalimattu mayormayor mencit naon mencit naon ke menji maneh mencid Hayam mencit mermot mencidda menangrada singrada Benten usakken sabulan sakkalitesing ayarada enak Inya Nukah hijimuwan Hai nuka 2 ngiimaahan nukatilu makean nuka opat maraban nukali ner cerdas eh. eh. Iya kira-kira na urang tans nukahii tans nukalima Alhamdulillah pisangnyana tan mata puntan Abdi yakin Nammi rumah tangga mahku Allah subhanahu Wa ta'ala ditanaskan tadi bahwa dimana orang tos ngalaksanakan akad pernikahan bakal dipengararkanku Allah Abdi Regna Ro kasadayana kapungkur ibu ba satu acan akad nikah satu acan urang rumah tangga tos gaduh mobil tos gaduh motor tos gaduh balon tos gaduh sawah tos gaduh kebon tos gaduh bumi itu aacakca ap luka hijji bager semangat tinggi Dinahatiti semangat tinggi cita-cita anu Luhur rumah tangga urang teh hayang wabarenngan di dunia parat nepi keirat ayah Dinaho Gusti etak lupang luhur nama mata lamul urang rumah tangga ge timbul Dinahati hayang wabarenangan di dunia nepi kairat ayah Dina Riho Allah bakal timbul silih asa silih asih Silih kacai jadi salewi kadart jadi saloga Dina harti kacai darek mandi kadarat darek solat eta teh modal kabagjaan dunia sarang akhirat luar biasa rugi ka Allah nyaur dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat masih bagus sinyalnya Inna Allah ma'as Di balik semangat tinggi, rumah tangga nuka dua kudu gede kasabaran. Sahur bahasa sepuh di mana jalma sabar oksok sub. Leres Abdi Putra pun Bapak Nuka salapan Sadayana putra Bapak 12 Ab Gauh Ra ditinggalkan Abliku pun Bapak nuju kelas genep singngka bayang kurang Cinangka singngka bayang kurang Cingambul budak dualas ditinggalkan kusalaki berarti lindung mampu ngadilik anak nu 12 naun sabab semangat tinggi cita-cita Luhur lka dua mampu sabar masukku haym haym anaknya duawa sala dataraya ayam ayah ayam ceri ulang mau ditinggalku sala meni lolong Serang jika orangek illu kaj jaro kubun tinggal alus ditingalkan ku kuat kaca engggal Abdas engggal nyanak yasin ngaduaken ka Allah ngadua ka Allah ke sih maut ngarah maut na khusnulkhotimahging kamuliaan di alambar janah miku Allah digentto pa anuleh Insa Abdi emot kasran pun ba nuju kelas nua y jangan nitip Hi Te Kudu ka Jakarta hidup Te Kudu Ka Sumatera hidup Te Kudu ka Bandung Nu penting hirup di lembur sing loba ka sabab jek Bapakpak Nu alus di mana Jalma ayatkah hayang sing lobakada jalma loba Ka hayang timu lobak kaek cek bapak sok lobanya apa gening jadi loba nyapek apaan ciri jalma loba kadaipat patimbul loba pepelakan di mana ges loba pepelakan bakal pepel karena elak-elakan leras sahur pun bapak lamun hayang tiis beteng sing daek panas tong atau dah keharti berarti eta jalma ker panas tonggong teh ker dongkok ker gawe beteng tihanap jadi kehalangan ku tonggong jadi nu panas manaon Insya Allah bakda panas tonggong bakal timbul tiis beteng ayaah kira-kira urang cinangkan ayaang pis betebung panas tombong kurang raja dea majal mangged hardodhahar rawos kecil boga salaki eddul ah, pusing Nakah aya tanggaaranlah ay mataka beneran boga salahkinya dulnya gembul dasar sihiung Amburaing hidung. ta nama taktimbul bahasakolot tadi lamun hayang tiis peng sing panas togongdina hart lamun jallma embung panas togong hayang tiis peng te kom lamun kiamah hayang dua anakng hayang tiis tong ayaang tiis ayanta percaya sogapakku jallma anuti telem kawawas kurang ayuna menang Ridho Allah hayang menang kamuliaanti Allah hayang menang kababjaanti Allah dunia akhirat tayang ay ibadah Tar rek menang kuat jatima dari sihir ku hijai ulama kejun tawala yaluk masaha Inna sapku Iya jering ala ya bisi ngarep-ngarep kasalametan baritara ngalakonan para huge teberjalan lamun lempang nadi daratan tuluk tuk atuk tuk astagfirullah res ngaji di nye jereng nyebut soluktuk atasdiniatan di bumi bapak-bapak nyebut jerengdah nahnya nyan Oh nyambung bener berarti dimana-mana ituam magis nyambung di mana tuluktuk tungtung jereng jerenglukang cobaanluktuk atau Awas balikkanu tadi jadi supaya urangkenging kebabjaan kamuliaan dunia akhirat bahasa kolot kacai jadi salewi kadarrat jadi saogat binharti kacai sing garek mandi kadarrat singgarek salat eta teh modal kebabjaan dunia sarang muaah punten ibu ba fokuskan dia rasulnya urutan kill as mifthoir salat pembukasa kabeh kealusan dunia sarang salat sebagai pembuka keselamatan, salat pembuka salat teh pembuka kasayan salat sebagai modal keselamatan dunia sarang ku abdi wengi ayeuna diibaratkan salat teh kunci keselamatan. ku abdi wengi ayeuna salat diibaratkan kunci kabagjaan ku abdi wengi ayeuna salat diibaratkan kunci kemuliaan terang urang cinangka kunci Ari imah urang dikunci tante hari kunci jeng imah gede kunci tak be imah ayaah kunci se imah letci kunci eh, tapi kaj puntan ibu Ayna orang ngaos kayak ia tempat bumi dikonci kuce Bapak nah mangngka tua nana kunci dipersakan kuce Bapaknabalik hela kunci dipersakan kuce bisa suka iman naon sabab dikonci tapi nu saya Bapakna mesakan kunci Ibu mesakan kunci papana Mulang diayun hu namawa konci dibuka kunci nah pantok muka salik na korsi Mbu sarekdina kasur embuk Dahar ngarot anu rawos naon sabab dibuka ala lawangna ku kunci nusa itu letikna nepi kaos salik na korsi sarek na kasur Dahar jeng ngaott coba lamun ter dibuka eta panton aku kunci bisa asupka Imah mua matakakek konci nah pulang tinggal jadi kesimpulan ngaci peting ayuna kuring terakhir mu jauh-jauhnyambalikraja mu ke naon apa ngarah keng isuk aunnya na diurus jadi konci kesalamatan ci kababjaan kunci kamumuliaan dunia akhirat teh salat mulimawa jadi kadek ulah meninggalken salat Insya Allah awas sing sabar hidup sabab dari gepang Allah ngadamel di muka bumi saya jodosa jodo tehh ayaah susah ayaah terbuka duit bungah tak susah beda por tapi lamun auna sala Keroba duit kira-kira ibu bungah tak susah oh, beda ngade Musakeroba duit ibu i ibu ngadak- ngadak genit guta kitaket birit bari cawat ciwit dasa lakinnaker loba beda tinggal so kabayang orangrang salaki Gering usaha atara budak arereng-heng duit kira-kira kira-kira ta ettararai urang wajah urang bungah tasem jadiinya euh, penting na maput sabar kemut sauurpun guru Abli terakhir manghaus di kadu gede sauurpun guru him tip Hi pre rumah tanggama rekmukim delmbur gedeken kasabaran Insya Allah jallma nu sabar bakal papanan kasuburanku Allah sabab ge rumah tangga mah nu ngecek soka nu nga hinak soka anu ngago goreng so kay malah nu nga bobbodok so kay uh Dewi syarat na gode kasabaran cek pun guru elmu pangsalamat-salamamettahwa elmungelehan ilmu naon cengele aduh nah aya nogaha ayatmookkengeeta eh, nye sok aya hina kurang dibalik di hina ayamook kurang dipook de eteta eh, mencen raja de sama gemrung galen rok nu burung je haleta em Abdi anyar kabin mer ayat tilu bulanmah duka langkung ayaah jalma duka ke lehen duka hayangan ndak jangan akhirnya Allah nebongkin Baro kajjingrahhmat Allahku semangat tinggi penuh dengan kesabaran ditambah Abli nyata penuh dengan keiktiaran kasab ikhtiar nyare atna mikna dibarennganku ikkhhlas Nina mana Allah nembkin baro kajjeng rahmatna Imah kajion sawahkabbelli kebun Boga balong ayaah mobil jeng motor ayat jal menung ecek tadi pahasan jadi lemah lemut kokkilnya Arisantri Arikyai Arajengan balabarun milik Nana teh Alhamdulillah mata penting nah didinya sabar pagarr lamunampmpu sabar rekumaha kurang kepan Insya Allahjalmak sabar Allah bakalnanistimewaan Inya dibalik sabar Nitip pager singek ikhti ikhtiah lamun sabar tuh ikhtiarnya lahan pensok aya ce ajengan sadaya mansa sadaya makhluk di alam dunia bakal dirikianku Gusti dan malah Fiwah Allah wama Mingda bating fil Ardiilah Allahiri kuha setiap nuku marayap di muka bumi sarana dianku goste Allahtahta Ri Allah perlu dikhti cekap mudah-mdah ya Allah mudah-mudahan abisingshir Artos nah aya duit murak diluhur ya Allah mudah-mudahan Abdi di paparian jembarijzki gampil gampil usaha pagawan HSmulin bakal gampil usaha gak bisa mata penting ikhti ikhtiar jadi dibalik sabar kudek ikhti pelak tangkal sampul poe ayeuna isuk rambut geus aya beutian acan sabar daguan sataun da abdi ge kajian imah teh salapan tahun sabar eta teh salapan tahun jadi pilot nyempil imah kolot Allah ne mungkin barokah jeung rahmatna ayeuna boga pila imah pipir sakola Alhamdulillah itu berkah di Allah mata ka deh nuakhir pangosani Ayuna usahakan barengan ku Ihlas karena berarti simpulkan pagarr hidup aires rumah tangga hiji siap kerja keras dua siap kerja cerdas nukat hilu usahakan kerja naing ihji kerja kera berarti siap day gawei cap kajian Imah Kabolik sawah ladang Ulin Taldang capek Ah, kupingguru siap capek kajjun jadi kepala desa kajjun jadi presiden kajjun jadi Bupati kajjun jadi camaat kabeh pasti cap mual ayam capek mata bener tadi bahasa Kuringlahmund capek sok lo banyakangga murah su diretet diber mending melak melak memurak merek coba ngajual buka kene sok ngomong ngomong deh insya insya Allah Nuka kedua kerjana singcer, nu cerdas mah teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Bandung ka Sumatera hirup di dieu ge cerdas mah berhasil yakin terus terang Kang abdi sekolah mah nepi ka hiji SD kaluar ti SD abdi teras kuliah terakhirnya di Universitas Kastrologi dan eblekasi day Abi terakhir kuliah di Universitas Kastroologi dan ekasi kurang lebihwih Abdi di Universitas Kastroologi jeung aplikasi T 7 tahunstro Alhamdulillah salami tujuh tahun Abis sasarangan sarangpun guru Hirang macul di warang alah Sulo di warang more dan saja manatara kalang ketara rese berarti Abli salami tujuh tahun ngahir mahkah guru wasilah Abli ngahirmahka guru Alhamdulillah katpaaan berkah ilmutiman tenang sabab dibarenngan ku ikhlas karena Allah naun sabab Abli nitipken salira ke Allah nga langkungan ngahir mahkah guru sahabatbab bapak to ke ayah ditinggalkan Abliku pun Bapak nucu kelas genp mata kabri ti leletik Purih ladang purih aun ayah beh kamima Kaku ayaah urang panawangan Desa Karangpaningal Kampungna Kampung Suryan Namina Paulis Ipin nikah Kendina tanggal 8 Anjiina tanggal 5 ngobel salaamualaikumikumsalam maha saya bellisugi keprogian bad nikah ke Abdi dinten Minggu Kaping 8 Nah, guys gitu irah di teangna ke dinten Jumaah berarti dua dinten deui kana prakna. Siap. Insyaallah cek abdi teh. guys gitu ngebel karena rencangan Mang Atang putra Mang Oban urang dabuan sehingga percaya jeung tanyakeun. Jauh mending percaya. Abdi ngebel teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. salam cinta Kang Atang, damang saya alhamdulillah. Iron Kang jangan gigura 50 kilo ayat Insya Allah aya biasa jualan Kirangan tuhnyahu geramah dikirangan 55 Alhamdulil jaditali 55 kilo angen poi Jumaahang poi Jumaah itung carita jaang Bang Atang mawagurame nndungik manehanana nunglak manehanana datang anonean Alhamdulillah tekungsi Maraban tekungsi ngilok tekungsi babasuhan 50 kilo kali 10 ribu 500 ribu tercapek eta kerjana cerdas sok bayang di dia buburuh macu 500 ribu sabar poin jadi lu cerdas mata hehe mata kade cerdas lain dengan pilu diaun wae jeng cerdas nak pi akhirat teu ngarah salamet dunia sarang, sederhana lamun salat magrib diimahs rakaat lamun salat magrib berjamahah di masjid saudara rakaat berarti dimah di masjiduna pahala danjaran gede nu dimahde di masjid dimah la khuukusu tetap 27 darajat berarti gede pahala nu di mana itu tas ngaji puting Auna kurang siap sedayana ke masjid Insa yakin tinggaliku ibu ba para Kyai para ulama para Ustadz nungempuh Istiqomah berjamaah barokah hidup jengka hiduppan Insa naon hat ngaran Istiqomah sing banget memang ditutup ariaran istik koma Cepat bener na ibadah syukur mun aya kabunga sobar mun aya kasusah susah, ari ngaran istiqomah Cepat bener na ibadah syukur mun a ya kabunga sobar mun a Silk sapotong ewang ari ngaran si teu kompak sekali deh ari ngaran Cepet bener Syukur mun a Sobar mun a ah rada bagus kene sinyalnya cuk sarang si koma ari ngaran istiqomah cepet bener na ibadah syukur mun a ya kabunga sobar mun a Arab jadi Istiqomah cepat bariben cepat bener Barookati Allah longsul cepat dayikan muhu nah cepat dayikan berjamaahah tak berjamaah Imam halus kira-kira gitu hmm, mata cepat bariban Insya Allah final ladang Istiqomah bakal timbul Karomah kemuliaan di Gusti dan jadi simpul Ki orang siangka tekudu mikiran kemuliaan nu pentingtimah pikiran sing mampu Istiqomstiomah sok datang karo mah kamuliaan Gusti Ki sederhana A datang hujan pulah mikiran buah jauh Ari hayang mah nuku dipikiran mah isukangan binih jauh minta kata tangga pelak nah kebun orang kurus gemuk piara ekea tahun kemulialian bakalcil buah naon yakin Ari umah jauh di pikiran di belakang kemuliaan di Allah hayang hari Ka Istiqoahan darilakksanakan atau mal punya maksud kurang ibadah lain teren-en kudu ngaduk-duk wa intik nanu tadi Istiqm ayaah bahasa bahasakolot umur 10 tahun kurang awa gerada loyo tapi ku nger ma Anggus leras macul ke serangan jam 10 Eren buatat balik menang sangaton sakalang hampir 10 poi Angguseta galang cek masyarakat hakiak mau bariku Allah dikersa ke jarang Re nepi kain nagabudak opat etalandang mata siap siap pulah siap may mayang cair ngcirsa gede bunntut berit ngilicir kanak bak kajngtik tapi mayangakan pinuh oppo ember pinuh Imah tatanggakabrek naun sahabat cair mayang kira-kira rek milih Nu mening mayang mening kira-kiraeh mata siapana sing mayang pengintan ti hidup rumah tangga supaya luarhur martabat tingkatrajat cepun sepuhmahken anu penting pankenkulir macul jeng lohor penting awan lohor hela engke tuluy tas lohor naon deui macul ibu jawab memeh ditutup kira-kira lamun dibundang banding antara beas eceng wedak penting naon cek bagus itu jawaban tepat ibu-ibu bapak-bapak memeh ditutup kira-kira lamun beas jeng udud penting naon pak bener tapi ini jawabnya tara udud bener eh. cocok ditutupan akhirnyaang buktikan ya aku akuli ditutupan kamu ditutupan murah mata pentings ke rumah tutup ngarah barokah dunia Sara berarti kesimpulan ia pengajian dia penting di satuju nemeh ditutup Abdi badai nutup ia acara pangosanku sholawat Ibrahimiah ku ibu bapak dikawi Allahum maszina Muhammad kam Ibrahim dugi kapil alamina innaham majid Abdi na e ijazahsholawat Ibrahimiah dipun guru tiga dugude dikar sanakan hajib moy Alrhumfirlahufi waumin Saur Anna lamun maneh sanggup ngadawang ke eta shalawat tinggal sanggup mayang macana sanggup terun-un macana sanggup ngeih macana Insya Allah Rizki kasab rumah tangga elmu malah Insya Allah manehmun sanggup ngarawam keren eta sholawat bakal tereh dinasibkan Kamakkah jeung kamadinah Alhamduliltahhalisan binnikmat Yes sholawat timimiiti kawin Nabi kappeting ayenaku Abdi dibaca mayang. dibacatara Erenun dibaca unggalta salatjata reksa kalirek dua kali retillu kali kumarap no penting no penting no penting Alhamdulillah tahadusan binnikmat Abdi dinasibkanku Allah ne dua kali berangkat Kakah 2010 sarang pun biang Teayunkan bojo sabab pilih kali kapilaraan ilung tinggal nyawur kapun bojok karsan bojok kuringpan awewek sauur Abli teh wayah na lain teha yang barengjeng anjeun Abdirek mayun ke helapun biang ngarah barokah di Allah lungsul barangan rumah tangga urang sabab rasul nyawurken mambaok walidaihi dan lahhu wazaallahhupi Umrihi Salman nunyien alus kalau jadi indung jeng Bapakpak batal bajajak hirupna bakal tambah barokah nasangeskan tenang Widik ti hujan dan bojo mangga rapih toap war mak ngaduaken KB Bari nangis nangis mukabunga mugia Allah nganas simken dari Anjr bisa berangkat dari saran Bojo Anj o 40 bintan bad Tim Mekah Allah ngana simken Abli dafttari Serang pun Bojok berangkat 2014 itu lu dimian Barokah Jengrahhmat Guske final ladang Istiqomah maca sholawat Ibrahimi yatah mata Abdi Umi Aajina badai nutupia acara pangosan dan sholawat Ibrahimiah bil ayahnuttos Mulang Ti payyun nga langngkungan bunga shalawat Ibrahimiah sing kawala peran Barokah jengrohmat Allah kas Sadayana Sadayana Ubartina ye panossan ditih-tambih kesehatan Sadayanaku Allah ditambih-tambih Kasalamatan diharasilkan sada pamaksa dan ayadina kegampilan kuberkahsholawat Ibrahimiah tiluang Sulan manggga sasarangan kita بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد mangga ngahaturkeun kasadayana bilih bade sasarengan sareng simkuring aos ieu sholawat tiap ba'da salat nu lima waktu insyaallah nu dinamian barokah jeung rahmat Allah bakal nyarengan dina kahirupan urang amin likparinanparinan selimut Ka ibu ba nalika tiris dari anggo bakal kerasahan mualinansholawat ngantara dibaca kira-kira bakal ke penakparookah jengrahmat Allah mual mata penting bundi beres selimut anggok ngarah kerasahan muinan aussan baca sing Istiomah mayam meuk ngarah karoos balokah di Gutip Allah sakit itu hapuntan kangngku Abli Biasanang austara langkung Tinatajm Ayena di langkungan nabikah ayat 15 menitpun woni di langkungan Tina sajam berarti urusan anak ngalemmbur lepatna kabodohan sing going menawi ayah resna Insya Allah Ti agama diakhiri Hadanallahu yaajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh